pradėsime jums iš naujo prisistatinėti. Gal reikia kaip kai kuriems lydimųjų laiškų jums ar nuo jūsų? Ne, nes jūs patys esate mūsų laiškas įrašytas mūsų širdyse, visų žmonių suprantamas ir skaitomas. Jūs pasirodėte esą Kristaus laiškas, parengtas mūsų patarnavimu, surašytas ne rašalu, bet gyvojo Dievo dvasia ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse. Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime Kristaus dėka. Ir ne todėl, kad būtume savaime tinkami, ką nors sumanyti, tartum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo, kuris padarė mus tinkamus būti tarnais naujosios sandoros, ne raidės, bet dvasios nes raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Jeigu tarnavimas mirčiai, iškaltas raidėmis akmenyse, buvo toks garbingas, kad Izraelio vaikai negalėjo pažvelgti mozę į veidą dėl jo švitėjimo, kuris turėjo išblėsti. Tai nepalyginti didesnė garbe bus apgaubtas tarnavimas dvasiai. Jeigu pasmerkimo tarnystė tokia garbinga, tai teisumo tarnystė dar garbingesnė. Ankstesnis garbingumas visai nebegarbingas, palyginti su viską nustelbiančia garbe. Ir jeigu laikinas dalykas spindėjo garbe, tai kur kas garbingesnis nelaikinas. Taigi, turėdami tokią viltį, mes viską dėstome atvirai. Ne kaip mozė, kuris ant veido užsileisdavo gobtuvą, kad Izraelio vaikai nepamatytų jo laikino spindesio pabaigos. Deja, jų protai atbuko. Iki šios dienos jų akis dengia tas pats gobtuvas, kai skaito senąjį testamentą. Ir jis lieka nenudengtas, nes jį nuimti te gali Kristus. Taip, iki šios dienos, kada tik skaitomas Mozė, koptuvas tebe dengia jų širdį. Bet vos tik žmogus atsigręžia į viešpatį, koptuvas nukrinta. Viešpats yra dvasia, o kur viešpaties dvasia, ten ir laisvė. Mes visi atidengtų veidų viešpatie šlovę atspindėdami, daromės panašus į jo atvaizdą. Ir viešpaties dvasios veikimu vis didėja mūsų garbingumas.